Iana Carafiat, protestanta parochestro, glora farigis lia por infana libro pre lampiroi, cae in scarabetoi antau organon, ciu productas lumon. La libro prescribas tre detale felician familian vivon de unu familio de lampiroi cae iliai amicoi, usante la diversain ocasajoin por argumenti che la plei granda virto en la mondo estas obei la legion de Dio, quancam ties causoi cae celoi ne estas conatai al creita jaro. Lampiroi Estis autuno, lumo estis malpligianta, cae malvarmo estis pligianta, cae la lampiroi decidigis do, che ili nenien plu flugos. Nur pacio devis permessi al bapto pacio, che eli cun panio, cae lampircio, ancora foie visitos ilin, nome tui morgau antau ol vintro surprizos. Do la morgau antagon, post maten mangio, ili iros al baptopagno, cae ili iris. Oni am attendis ilin, oni intercissadis, cae lampircio kisis sian manon sed estis tie ancorau iu, baptopanio prenis lampircion je mano. Venu lampircio, jen kisu la manon ancau alianinca. Cae lampircio kisis, sed rapide sin cascis malantau la panio, ili sidigis circau la forno, cae comencis raconti. Sed baptopanio iris en la antau chambron, al shranco, cae lampircio sin sequis. Papto panio, cion vi havas? Nu lampircio, ne bacis cucoin cun caseo cae papavo. Cae iam la papto panio portis da ili plenan teleron ancorau cae ciu prenis po unu, cae lampircio diris che li provos ancorau unu cun caseo, cae li prenis ancau unu cun caseo, cae ili sidis circau la forno, cae babilis. Sed lampircio sidis iel neconforte. Venus, carabinio, mi ion diros al vi, cae Scarabinio iris, cae lampircio flustris al sci laute en oreleton. Auscultu, ciudo estas tiu Janinka? Nu, tio estas Janinka. Kies do si estas? Nu, si estas nenies, si estas sia propria, cae ciudo si tute ne havas lampireton cae pacion? Ne, si estas sola, Cai, cie do si logias? Ho, miru, tie cel arbaro, sur ericeio, tian helan cabaneton si havas en musco, sed si sencese tion tro rigardas min. Ho, ne timu, naivuleto, sia estas bona, Sciu, la mielon tiun ni ricevis de sci, sed ciam sci, sed tiam vocis baptopanio scarabinion, ili iris en antau chambron, cae la pircio rapide sequis ilin. Baptopanio, vi havas ancorau ion? Mi havas, via estas nuniare la lastan foion tieci, cae venos de nove nur somere. Cion do vi havas? Atendu, vi miros, venu vi helpos nin, cae lampircio promessis, che li helpos, cae ili iris, sed ne alla la shranco, tie malantaue en la corto, ili havis ancora u proviseion, cae en tiu proviseio, ho, tie baptopanio havis tutan vinberon, tiel kiel si desirigis de la vinberaro, tian bele, prescau ruge bluan, cae nun baptopanio cun scarabinio gin captis, cae portis gin tutan, tiel ciel gi estis, en la chambron, cae lampircio helpis ilin. Tarigu gin tie ci sur la tablon, tio estos plei bona, consilis baptopacio. Cranon liam havis preparitan, li prenis ancora un marteleton, el pushis pedunclon, en pushis craneton, cae baptopanio iam tenis cristalan tasseton, porce baptopacio plenigu gin el lacrano, cae baptopacio plenigis, che tio rugis cae saltis, cae nun tostis unue panio, poste janinca, post tio baptopanio, post scipacio, poste baptopacio, cae ancau al lampircio cae scarabinio ili donis, sed nur leceti, cae ciui ege gin laudis, tiel dolce gi estis. Nur ci shainis al ili troforta, cae baptopanio dodiris, scarabinio rapide curu al la herbeio cun crucio por rosso, cae scarabinio rapide curis al la herbeio cun crucio por rosso baptopacio altiris la tablon pli proximen ala la forno, cran versis el vino nur duon plenan tasseton, plen versis gin per rosso, cae presentis gin circaue, cae tiel ilisidis, cae babilis, ciel foie baptopacio malbon fartis. Tio estis baldau post la ciam ili cun baptopanio gedzigis. Li el flugis tui post sun sub iro, la tutan nocton bele lumis, cae ciam li anta tagigio flugis re heimen, subite aperis tia grandega verda pego, cae prescau prescau lin en glutis vivantan. Bapto pacio tre ectimis, sed rapidege reconsigis, cae frrrr al fago, sed la verda pego hrrr Lin sequis, cae tial baptopatio rapidis en truon, sed la verda pego per beco tui lin sequis, cae char la truo estis malgranda, giam per beco gin hacis. Baptopatio protimo tute tremis, cae liai haroi hirtigis. Cion ia farus heime baptopanio, se ca ili en rampis en la truon pli cae pli profunden, ca la verda pego hakis per beco, ancau pli cae pli profunden. Gis gi plune povis, cae baptopacion lasis. Cae baptopacio momenton ancorau attendis, cae poste tremal rapide el grimpis. Sed singarde, cae bone li circa rigardis, ciu eble la verda pego tie ancora usidas, sed gine sidis, cae batto pacio do rapide flugis heimen. La suno estis iam alte sur la firmamento, cae baptopanio panio estis iam tute limigita, si vocis, cae ploris, flugis, cae curis, rigardis, cae demandis, sed cien nio Pri bapto pacio nenius ciis, tiam si curis alla la pacio de Janinka. Anca uli nenion ciis, sed consilis, che bapto panio nur ne ploru, che bapto pacio estis obeema, cae obeema in lampiroin prisorgas Dio, tiel che nenio povas ocasi al ili, cae ec se io ocasas al ili, che estas bone tiel, char dio tiel desiris, cae kenet detsas, che lampiroi tre ploru cae plendu. Baptopanio iru nur heimen, cae tranquile attendu, cae baptopanio iris heimen, cae ciam si revenas, jen venas baptopacio al si reenconte. Ciam si giois, cae tiel ili babilis, cae giois, che tio jam passis, sed scarabinio dume exploris. Cio ocasis al vi? Demandis sin lampircio. Ho, oh, se la verda pego estus formanginta mian pacion, sed gia ne formangis lin, cae bapto pacio aldonis. Cara scarabinio, tiam vi ancora une estis nascidinta. Sed scarabinio respondis, che estas negrave, cae scitamen plor singultis cae nun racontis pacio, ciam bapto pacio, cae pacio estis ancora knaboi, cae estis la unuan foion flugontai, cun prenis ilin pacio de Janinka, montris al ili voion, cae racontis al ili cion, ciam, cae kiel ili devas fari, cae ili cion bone deli ellernis, cae foie, Iam eliam flugis solai, aligis al ili la pacio de Janinka, cae diris, Venu, knaboi, mi conducos vin ien, sed vi devos silenti, cae atenti, cae ili consentis, cae flugis, cae flugis, gis ili al flugis al tiel belega urbo, circaue estis belegai giardenoi, cae tie, prescau jam exter la urbo, En unu tia giardeno staris granda belega domo, fenestroi ege grandai, cae pordo large malfermita, cae en la pordon sencese en iradis homoi, iunai, cae maliunai, knaboi cae knabinoi, cae la pacio de Janinka diris, Venu, knaboi, nene en flugas tien tra la pordo, tie estas malfermita parto de fenestro, cae ili enflugis tra la fenestro, sidicis malsupre sur la cadron, cae rigardis. De la plafono malsupren pendis tri grandegai lustroi, cae belege lumis. Malsupre, sur la tero, estis plene da benkoi. Ciam iu venis, li en iris bencon, restis momenton staranta, rigardis en la chapelon, cae poste tranquile sidigis. Li cun havis sub braco du libroin, cae unu el ili li malfermis, cae jen unu el ili supren iris sur tien trabareton, cie estis malgranda tablo, cae diris, ke ili cantos, cae ili comensis canti, cae tiel bele cantis cae ciam ili fin cantis, ili levigis, cae tiu sur la trabareto comensis pregi, che ili estas hometoi malcuragiai, cae che ili ne estis obemai. Dio ilin pardonu pro sia cara filo, cae pere de sia sancta spirito ilin benu. Poste li malfermis sur la tableto egan libron, cae legis elgi, pri fermita mano, cae privermeto, cae che onine timu, cae ciam ili ree sidigis, tiam libele racontis al ili, che tiu, ciu timas Dion, devas timi neniun, lia ec ne raitas, char Dio tion ne volas, poste ili refoie pregis, cae ree cantis, cae ciam ili estis iam el irantai, ili metis ion en teleron cel pordo, cae tio tintis. Ciu vere knaboi tio estis bela, diris la pacio de Janinka. Sed nun ni devas rapide ree lumi por plenumi, cion ni malzorgis. cae ili do rapide lumis, cae de tiu tempo pacio cun bapto pacio estis ofte tie, cae la pregeton, cion ili ciam pregias antaudormo, ili tie el lernis oni gin cantadis tie, dum vesper, bon vola di, ce vi shirmon serchas ni, kiel eta cocidar, sub patrina flugil par, cae tiel ili babilis, cae tio placis al lampircio. Sed Janinka tiom tre rigardis lin, iel li quasau timis shin, cae tiam si turnigas al li. Nu, lampircio, ciam vi flugos? cae char si tion tiel bele diris, cae bele ridetis al li, li done plutiom timis. Ho, baldau, vi estos iam baldau suffice granda, nur ču sias bone obei. Ni vidos, sed espereble vi invitos min, ciam vi flugos la unuan foion, che ni accompanu vin. Cae lampircio consentis ilin inviti, cae panio gioie aldonis, che tio ocasos eble iam dum la venonta tago de Sancta Johano. Cai tiel restis, iam ele levigis, cai sin vestis por for iri. Hove, de nove la vintro, plendis bagno. Nu, la bona dio arangios, che re estos somero, cai ne revidos nin, consolis sin batto cai comencis adia uado ili bele intercisis sin, cae confidis sin al Dio. Iam estis prescau malvarmete, ilido rapidis. Janinca ala la arbaro en Ericeion, lampircio cun pacio cae panio ala la declivo, tien sub juniperon. Ili estis iam mese de la herbeio, ciam lampircio ancora ufoie rerigardis. Janinca iam estis for, Bapto patro cum scarabinio staris antaula cabaneto, sub querco, cae rigardis al ili. Adia, u bapto panio, vido nur somere, ec criis lampircio, cae ili ne plu estis videblai. Iam dum voie diris pacio, ne, nenion ni procrastu, povos subite veni malvarmo, cae ni fartus malbone, ni tui devas eclavori cae ele tui eclaboris. Antau cio panio habu cion preta por la vintro, cae ele do transportis cion por sci el la proviseio en la cui reion, pison cae grion, cae meligrion, cae grieton, cae farunon, ancau iom da lento, cae poste ancora u eron da butero. Poste ele tui comensis transporti lignon ili gin havis en cortetto, bele ordigita sur sun luma loco. Ili gin do transportis en la cuireion, cium da gi ili povis, cae crome ancora plenan antau chambron, gis la pordo. Poste pacio grimpis sur stupetaro, tra fenestreto alla la subtegmento, tie estis multe da seca, pezetan musco per gi li bone covris la plafonon, porce ili ne sentu malvarmon de supre, la reston li jetis mal supren, cae la tegmento fenestreton ili alnailis. nailis. gin la gento trerompis, cae mire, che gi, la vento, la tutan tegmenton ne disciris. Ciel felice, che ne estis tre cruela vintro, Cae nun ili circau iris la cabaneton, cae ciae estis ia trueto, ili bone gin calfatris, tiel cae nenie povis trapenetri vento. Poste ili fermis la pordon per croce anzo, en puscis croce hoceton, cae la tutan pordon covris per ligno, porce gin genu en la eio. Laste, post cio, ili stopis la fenestroin en la cuireio, cae in la ciambro per musco, cae covris ilin bone per ligno tabuloi. Da lumo ili habis tres uficie, cae nun frostu, exteriam bruegis, ili do nur ancora au pregis. Iel vesper, bon vola di, ce vi shirmon serchas ni, kiel eta cocidar sub patrina flugil par, man preno cae kiso, dio estu cun ni, cae diabloi forde ni, cae ili cae dormis, cae dormis.